Gaiolan euskal irratietan atxaleon guzieri. Laneko arauetaz eta legedia zariko gira gaurkoan. Hemen elkartearekin eskuz esku antolatzen dugu saio hau eta gurekin usai amezala. Francis Karikart, hemeneko animatzailea. Egunon. Egunon. Zoin arau eta legerekin ari gila administrazioa zuzu pleni dira enpresak, nola kudatzen dira zailtasun horiek, mugak zatitzen du Euskal mugaz gaindiko ekimen eta desmartxak nola aintzina eraman daitezken, arau urraketak nola diren, etorkinen estatus eza, usu, ere aipatuko ditugu gauza horiek, mai inguruan, gurekin dugu, hainez maia, kontularia, egunon? Egunon. Eta inauta mendi lab sindikatuko eh, kidea, egunon. Egunon. Eta eman kizunean zeha gaintzinetik grabatu dugun Joan Blanco biartean mugaz merkataritza gambarako tekinkalaria entzuren dugu. Main intzurie bat eginen eh, dugu lehenik, eh? gure esolaskideen eh, orkesteko, beraz ainez maia, eh? kontularia zirela, bo lehenik zure enpresaren orkestpentipi bat? Euh, donc, ni Condoa dit toi nice, donc Frances expert comptable, et, et euh, commissaire au compte. Ça vous tient au théouche calé Et ne, un Baker Tilly. frantxez eh, enpresa bat, eta ere badera mundu guzian. Hene lan aintzat, uh, lan egiten dut enpresa uh, uh, sortzaileekin, laguntzen ditut batzuetan. Behinan gaur, uh, ez ditugu aski uh, egoaldeko uh, Baina eh, ikusten dugu gaztek nahi dutela ere eh, eh, lan, e-, lan egin, eta uh, mintzatuko gira, eh, elgar, baina ez da bat ere erretxa egun, eta uh, espero dugu biar egetxa gu izanen dela. Baina egun, alor, uh, gale ginen dugu uh, joani, eh, berba zenbakiak bat ditu, eh, baina egun ez dakit zonbat jendeari jende ari dira, zonbat uh, uh, iparaldeko enpresak bat lanak egualdean, eta berdin egoaldeko enpresak eh, egiten, egiten duten eh, lan nahi <clears throat> ipar aldean. Horek ezen horek ez ditugu ezagutzen, eh, joanek emanen ditu. Hala, entzinetik grabatu dugu, ez ditu emanen, baina esplikatuko du, <laughs> esplikatuko du nola direna ahimanak mugaz gehindikoak bereziki, nola lan egiten duten hiru beraz merkataritza gambarak nola diren elgarrekin. Boz, zure lanean, egunero, biztan dena, diru egoera kudeatzen duzuela, bai. izenak dion bezala. Eta kontseilaritza, aulkularitza ere, hainitz kontseilua eman behar duzue? Eh? Alor, euh, kontseilua bai konduetan, uh, baina euh, egun, uh, alor, ikusiko ditugu, eh, legeak uh, dira, Uh, ez da beti erretz, zergak untsa ulertzea. Uh, beraz, lan egiten dugu ere abokatuetkin hainitz. Eta, eh, eta behar dugu, behar dugu ardura espikatu, eh? bezalo edi, bai, behar dira <laughs> jende uh, argituak, Eh, gai hortan uh, eh, zaila uh, eh, zeila izaiten alda. uh, mhm. garai hau, garai fiskala da, zientzat badakit uh, estres haundiko garaia da? <laughs> Ez bakarrik uh, zergak bai. Uh, bai, baina uh, egoaldekin uh, erretxagoa da egun um, Europa batasunaikin erretxagoa da. Uh, artego, lege berdinak nahi dituzte egin eta hori egitxakoa da. E, zeila dena, e, sozial gaiak. Hau <laughs> egia da, eh? Soziala beti da arazoa. <laughs> bai, ba, arazoa, ez, hartako behar da ongi ulertu. eta egualdean, batzuetan, uh, zeila da uh, ulertzea sistema. Eta hori, hori hor bada lan alimaeko bat egiteko, bi bialdetan untsa ulertzeko eta lan, ona egiteko. Voilà. Eta behar da ezagutu ere, ba, mugaz gaindiko langilea nola, estatutua nola den. Zaten bada bakit ingurugune geografiko bat, Bye. Bai. distantzia bat, orain arte ala da ez. Eta gauza horiek aldatzen ari dira, nahi dute ala ere mugaz gaindiko egiazko langileak eh, bai, uste bai. formatu. Bai, bai, bai, gaztek. <laughs> Gaztek nahi dute me bai. autetxiek, politikariek, ikusiko dugu. Zure lanbideari, zure lanari eh, gazteak lotzeko, zaila da, uh, zailtasunak behitu zuen, zuek gazteak atxemeiteko zuen lanetan? Ah, bai, bai, ez dira, hmm. ez dira gurekin. Ez, kontularitza ez da, <laughs> ez bat ere. <laughs> Lamur. <laughs> ben, nahi badute, eskutatzen badute, ah. bekertili bai honan, eta angelun diten aldira. Eh, zer e, se, motibatzeko? motivatzeko? Orain, eh, badira, uh, ba, irabite sariak, uh, onak orain. Hori, uh, lehen, uh, duela ugei urte zen bat ere egia, orain bai, eh, eta uh, interesgarria da, mugitzen gira, uh, eh, gira, uh, joiten gira uh, frantzia guzian, batzuetan, uh, gauza interesgarriak egiten ditugu. Konfientziazko ahemanak ere sortzen dira, klientekin, konfientziazko bai. ahemanak. Bai, ordua. <laughs> ez beti bainan ardura, bai. esgarria izaiten aldela, ere eh, kondulariek eh, argazki bat emaiten dutela eh, enpresaina, eta hor dira, ez dira bakarrik xifreak, baizik eta ulertzen alda bai. enpresa bai. baten kudeak eta egiten diren karkuluak eta... Bai, eta laguntze, laguntzen aldugu, konduak egiten ditugu, bainan egiten aldugu, ah, kasu hor, zure presioa, be, badago ititu, bestenaz, eta horiak hor laguntzen aldugu, wala. Eina utara mendi, eh, doidoian zuntzaitugu guai arte, lab sindikatuko uh, kide, iparaleko arduradun? Bai, bon, eh, badugu eh, iparaldeko erdoadun berria, ah. azken ah. kongresutik, eta ondoko bezala, baina ekintza soziala, ekintza sindikalaren arduraduna, eta bai. Sindikatuentzat lan arauen errespetarazteko legidearen ezagutza baitez padako da? Bai, bai, e, oso, oso evidentea dela, gure gunerotasunean, E, eh, jakin behar dugu ari geren, izan e, kolektiboak zer dioten, lankodigoak zer dio, e, bizi, edo ego eskalerian bizi, nun lan egiten dugun, mugaz gaindia hori bukaeran e, berdin kontabilitatean ezen beste, baina iduritzen zait kapitalaren mugak ez dira existitzen, beraz ekonomian aldetik, e, bon, zuraski, joan, berak esango du, baina bilartean horretarako da, ez, ekonomia ez du mugarik ezagutzen, eta beraz e, akordioak sortu behar direla, eta beraz akordio guzti horiek izan daiteke e, Europatik etortzen direnak, baina Franse estatutik edo espanol estatutik, eta honi gehitu behar zaio lurraldeetan izaten aldirenak eta enpreseraino eraman behar direnak eta enpresetan diren akordioak negoziatu behar dira eta horretarako errespetatu behar dira goitik joaten diren eh, lege guztiak beraz, bai, hmm. nahi, nahi eta nahi ez ezagutu behar direla bai. Ipar Eskualeriko Labeko kide zira, eh, gehien bat Frantzia mailako administrazioko arauekin ari ziste, egun edo Nik esango nuke garela lab uh, sortu dugunetik bilakatu gara kutu suiz uh, eh, sindikal Eta, eta hortan uh, nik esango nuke bai gehien bat Ipar Euskal Herriko arabera egiten dugu egunerotasunean baina egunerotasunean hizkuntza guztiak kontrolatzen ditugu ere, zenta izan espainolez, euskeraz, frantsesez edo beste hizkuntza batzutan ere egiten dugula, eta endaiatik eh, baionara badira realitate desberdinak ere ez, beraz, eh, nik esango nuke, bai, e, gehien bat frantses estatutko legeren arabera, baina ala ere, Eh, saiatzen dugula begiratzen zer egiten den Ego eta hortik ere guk baitugu gure aldarrikapenak. Eta hor, eh, ikusten duguna, azken jabete hauetan eta aste hauetan, eh, askotan izan dugu, ah, Frantses Estatua, Europa, Iparralde, Egoalde, baina Europatik bazegoen lege bat azken hogei urte hauetan Frantses Estatuak respetatzen ez zuena, salatu dugu eta eta nagusia esan dugu ja hori guztia zuzentzea, gaur egun egin ez dutena, Eh, eta irunen aplikatzen zuten, azken nama bost urte hauetan, beraz ez badugu begiratzen konkretuki, e, Europak dio langile bat e, gaixo dagoenean, gaixo da, ez da oporretan, beraz e, oporregun horiek berreskuratzeko derretsua baduela, ba, frantxez lankodeak hori ez duela errespetatzen, epaiketa batzuk badaude, eta gaur egun enpresak gehien gehienak ez dutela errespetatzen, eta ez da ezter gertatzen. Aldiz, irunen errespetatzen dute, eta enpresak eh, segitzen dute, bizi biziarazten eta funtzionatzen. Beraz, ez da hain beldurgarria izan behar ekonomia ikuspundu batetik, baina legeak Europatik etortzen direnak eta ondoan egiten direnak, erabili behar ditugu langileen lanbalintzak hobetzeko. Eta beraz horregatik ezin soilik gelditu gure herremuan gure enpresian, maizik eta ikuspegi zabalago batetik begiratu behar dugu guztia. Mm -hmm. Arau uh, urraketa bat aipatzen duzu besteak beste. U, u, arau urraketa ondienak zoindira dira usu uh, bizitzen dituzuenak egunero? oso, oso denetari dago, benetan denetari dago, izan daiteke. Gehiagikeriak. Bai, eta, eta askotan, batzuk egiten aldirela, nik uste fede, eh, fede honez edo fede txarrez, eh, batzuk da ez jakintasunetik egiten diren akatsak. Pentsatzen dut horrela dela eta beraz aplikatzen dut nik nahi dudana, zenta ni hemen enpresa honetan ni naiz nagusia eta nik erabakitzen dut. Ba ez nagusiak baditu gauza batzuk errespetatzeko ere eta legeak errespetatzeko. Eta kontableak askotan esaten jete kasu, hau ezin duzu horrela idatzi eta idatzi behar duzu horrela. Eta horien entzuten dute, askotan, sindikalista batek edo langile batek bere nagusiari esaten hau ezin duzu egin eta horrela egin beharko zenuke, langile batetik etortzeagatik ez dela, ulertzen, beraz... E Aipatuko dugu biherren partean, dela dena, gai hori. Ba, ba, ez dugu dena spoilatuko. <laughs> Eh, Entzulen dugu Joan Blanco, bi artean, Ipar Euskalegiko, Nafarroako eta Euskadiko Merkataritza eta Industria Gambarek kudatzen duten mugaz gaindiko egituraren langile eh, da, uh, Joan Blanco, hotx, eh, mugaz geindiko CCI-arena, hola deitzeko. Eta, bon, Joan Blanco lenik gurekin zira, egunon? Bai, beraz, egunon, eh, bani mugaz geindiko merkatiratza gambararen e, koordinatzailea naiz, e, gana edu dela e, baionako Merkateritza bara, e, Gipuzkoako Merkateritza bara e, Donostin eta Nafarroko Merkateritza bara Iruñan, da hiru Merkateritza bara hoien arteko e, elkarlan bat, e, mugaz gaindiko e, harremanak bultzatzeko. Da, ni hori biltzen naiz koordinazioan, egan nahi baita, be, Bayonan, Donostin eta Iruñan bulego bat badu dela, eta hiruetan intzultzen naizera pixkat e, ba, lan guzioiek koordinatzeko eta erran bezala, ba, elburua da eh, hiru eskualdeko eh, enpresen eta entitateen arteko be, mugaz gendiko arremanak eh, sustatzea, bultzatzea. Badituzu, zuri durikoak lanpostuetan eskualditik beste teknikalari bat edo gehiago, eta nafagoatik beste bat, eta elgarrikin ari zizte pixka bat, nola, nola pasatzen da hor? Ba, Gu antolatuak gira biartean, e, merkateritza bako, ganbara bakoitzean, bada, e, mugaz gendiko referente bat, ez? Bada bat eh, Nafarroan, bat Gipuzkoan, eta, eta hemen baionan nik egiten dut ere, eta gero koordinazioa e, nik egiten dut iruetan ibiltzen naiz, baina aldi oro bat dugu pertsona bat e, merkatzea gambara bako txai. Pentsatzen dut, zirela ere euro zer dira elkarlan ezberdinak beste egiturik? Bai, ba, e, Euroeskualdearekin eh, akiten abegian e, Euskadi Nafarroko Euroeskualdearekin lan egiten dugu, badugu itzarmen berezi bat e, mugaz gaindiko e, komertzioa bultzatzeko, laguntzen ditugu hiru Euskaldetako berroita bosten presa urtean, aurkularitza e, personalizatu bat emanez, gero antolatzen ditugu e, mugaz gaindiko topaketa batzuk, eta ere ba, egiten ditugu e, mugaz gaindiko gaiei buruzko webinar eh, edo ekitaldi online eh, eh, delakoak. Mugaz gaindiko ekimenak aipatzen direnean, gogoratzen zait adibidez Europa, Poktefa, olako proiektu batzuetan ere sartzen ziste edo bestarlo bada? Uh, Poktefa da uh, Europako finanziamendu bat egina dena justuki Mugaz gaindiko harremanak gultatzeko. Uh, guk Poktefa ezberdinetan parte hartzen dugu, baina beti gure enpresa eta ekonomia gaien inguruan. Eh, gure helburua bihartanetik pixkat da laguntzea enpresak eh, adibidez eh, hornitzaile berri bat uh, sekatzen dutenean, edo uh, bezero, bezeroak nahi dituztelarik atxeman beste eskualdetan, edo ere sinpleki zaten da pixkat uh, ondoko eskualdea ezagutzeko. Eta hartzen gira ere batzutan Baionako enpresa batek edo Donostiko edo edo Iruñako enpresa batek ez duela bortxaz ezagutzen ondoan duen merkatuaren potentziala edo ere ondoan diren kompetentzia guztiak eh, laguntzen alditona bere egunerokoan adibidez batzuek nahi lukete garatu, adibidez iparaldeko enpresa batek nahi badu nafaguarat eh, joan uh, abar edo adar baten sortzeko edo euskadira joan, hor ere hor ziste pixka bat uh, legedien arteko sinkronizatze baten egiteko edo... Bai, hori sartzen da ere alkularitzetan eta uh, aurten adibidez geroztageiago ikusten dugu, bai presek nahi dutelarik ardatz bat sortu, eh, guk eh, lagunduko ditugu, gidatuko ditugu, pixkat eh, lehen pausuetan, eta gero, er, harremanetan emango ditugu merkataritza ganbara ezberdinen artean diren zerbitzuetan, baina nire batzutan, eman behar ditugu harremanetan, dira aholkularitza edo asesoria batzuk deitzen direnak, espezializatuak direnak legedia horietan, eta eta justuki laguntzeko gu hor gira piskat, zailtasun honek hori gainditzeko eta ere galduzun bezala den ba guretzat importantea da pixkat euroeskualdeari aipatzea e, terrenuan ikusten ditugun e, zailtasunak e, hoiek gero hoien mailan be ikusteko nola e, laguntzen al dituzten gaindiko harremanak e, lagundu erestu e, legeak e, pixkat adaptatu adaptatuz edo euroeskualde mailan Bai, Joan Blanco biheren partian ere entzunen eh, dugu. Bo, entzun, ikusi zaituzet bai, gaiten uh, eh, ez ezagupen bat bazela, hemengo enpresak etzakitela baita ezpada hauzuan bazirela uh, eh, usuz, soiten suite, da iparaldeari buruz, frantziarat, frantziari buruz, eta hemen berian, egoaldian, ala, bada muga psikologiko hori, hori austenari dela senditzen duzu, Hainez Maia? Uh, bai, senditzen dugu gazteekin. Hmm. Bai. Aipatzen duzu hain ditz, eh? gazteekin bai, egia, egia. aste Alors, atrako, ene be, e, gaztea dira, ere, berba. uh, <laughs> eh, me ikusten dut, uh, nahi dutela. Eta merkatu hori nahi, nahiko dute egun bat uh, eh, uh, urbildu. Mm -hmm. Franziska Rikart eh, lehen partia Eta... Bai, bai, eh, egia, eh, bat, bat irela olako huts batzu eta jendek ez dutela zotzen, baina beldurniz ere endaiako enpresa batek ez dakiela azparnen berian nora iden eta zea iden, eta hortan ere badugu animaleko lan bat egiteko elgar ezagutzen, gu hemen berean eta egia egoaldearekin ere, hori falta dela, gero ikusten dena ere iduridu gauzak aski komplikatuak direla edozoin e, sailetan, izan konduetan, izan e, eh, eh, enpresakudeaketan, izan langileekin eta beldurtzen dira, baina uste dut ere eh, enpresalariek edo enpresan diren jendeak, ez baitira bakarrik enpresalariek, Eh, aski dutela mintzatzea badira egiturak hortarako laguntzeko izan sindikatuak, izan CCI, izan kondu egileak, izan abokatuak izan, uh, eh, elkartea initz ere badira uh, sail eta ez direla aski urbiltzen, bako txaiago iten da bere sailean, edo bere, bere etxean ere, eta ez da mugitzen, uste du internetez edo Googleekin dena atximanen duela, baina obedu mintzatzea norbaitekin, eta hor ikusiko du gauzak erresten direla, mintzatuz gauzak ateratzen dira, eta hortan, ara, eman falta hori pentsatzen dut uh, eh, senditzen dugula. Hemen elkartearekin senditzen duzu ere, pentsatzen dut aipatu zu eh, endaiatik azparnerateko ahreman eskas hori. Hori izan da eta da beti hemen elkartearen lana? pixka bat, uh, jakin arraztia, uh, konexio horiek posible direla? E, bai, bai, entzatzen gira, baina, ara, e, mandezan, bilkura batzu antolatzen baditugu e, Siberoan edo Grazin, ara, kostaldeko jendeak azteko, biziki zaila da aldiz bilkura bat egiten duzu baionan uh, denak uh, etorriko dira hasten bazira uguinan egiten edo endaian hor jadanik uh, zaitasunak jendea ere ez da kurios eta hori domaia da TPE enpresatipi eta erteinek, ipar eskoleriko enpresen, euneko, aldoz bada alatu, eh? ordezkatzen dute. Mm. Lan arauen eh, errespetarazteko edo jakin arazteko enpresa buruek, uh, eh, eramendi, hori uh, eh, zail erriten zinuen... Uh, E, ostion, zonbizuek ere nagusi batzuek zutela espres egiten, e-, eiek sortu zeda presa tipi bat berdin, eta leialtasun hori langilenganik eh, sikatzen zutela gehiago, familia bat, nahi zutela, baina uh, eh, espikatu behar zaie, beha, bai, enpresa ez da baita ez bada familia bat. Ba, bon. E, eh, alta, denbora gehiago pasatzen dugun enpresan, e, familian baino, eh? beraz, kontutan hartu behar dela, e, asu, e, erresago da moztea harremana enpresarekin, familiarekin baino, hori siur, baina ala ere, denbora asko pasatzen dugu hortan. Eguneko larogeita masai horiek eh, enpresa txiki txikiak direla, niri ustez hortan enpresa txiki horiek begira kontableak direla eh, zuzen direnak eta beraz errespetatu eh, esaten dutena, eta lan ahremanetarako ere askotan, eh, nagusiarekin itzegiten eh, dugunean, lehen gauza da, itxoin ikusi berdut kontablearekin zer den posible eta zer ez den. Gutienez, argudio hori askotan ematen zaie langilei, enpresa txikitako langilei askoz gehiago, besteetan sindikatuak gehiago dagolako eta antolatuago da direlako, baina askotan ematen du ez dela posible kontableak dio ez ez edo baietz, eta ematen du eh, badago lako meza bat saltzen dena, sinistu ez dugun ez duguna, honi sindikatutik e, siur, baina langile geien-geienak, galduak dira e, zuzenbideetatik eta ez dakite askotan, beraz, egunerotasunan hori egiten dugu. Eta horretarako, frantzestatuan badaude enpresa txikitako hauteskundeak, eta horiek eh, eh, urte bukaeran entorriko direla behiru, eta boska hoien bitartez ere, permititzen du lan harremanaren indarra aldatzea, bertako negoziazio erremuak izaitea, eta lehen gu parte honetan, kontatu dugun guztia nahi badugu zuzendu eta hobetu, ba, olako eskunden bitartez ere, parte hartu beharko dugu, beraz, nik deitzen ditut ja langile guztiak hortan parte hartzea, eta antolatzea hien enpresetan beste arau batzuk sortzeko eta hobetzeko gure lan balditzan. Hori, ez da, ipatu dugu janik aiolan emankizun bat zurekin. Ez da, errez, pentsatze dut, errietan, oino, iretan baino zailago da, langile bati ere, pixka bat, eh, sindikatu batean sartzeko edo senditzen duzu hori, pixka bat? Sindikatuarekin lan egitea zaila da. Sindikatuak nik uste mentabilitatetan zerbait negatiboa da. E, banoa sindikatu baten gana arazo bat dudanean. Eta beraz, ia ber, kasik berantegi dagoenean nire nagusiarekin dudan harremana hori. Aldiz, alderantziz hartu beharko genuke eta proaktibo jarrera batetik jartzen malima genuen, hiri ustez, hobetuko genuke hori. Sindikatu batean sartuko naiz eta antolatuko naiz sindikatu batekin, jakiteko zeintzuk diren arauak eta derretsuak, zer errespetatu behar dut, eta nire nagusiak zer errespetatu behar duen, eta o, informazio honekin, banoa, arazoa, kentzera. Ba, askotan nola pagatu behar den sindikatu bat, kotizazioa eta hori, ba, ez dugula nahi eta negatiboko ikuspundu bat dauka. Politikan argun kontrarioa dela, ez? Politika mailan herri batean, zerrenda batean kokatzea, ematen du, ja, politikararia zerbait ona dela, publikoa eta hori, bestea negatiboa. Badago hori, eta hori ere guri da aldatzea eta eta pedagogia egitea horren inguruan aldatzeko mentalitateak. Mm -hmm. maia, uh, eh, eniautara mendik, aipatzen zuena, pixka bat... Eh, enpresa txipi entzatzuek ziste, kakotxen artean jenkoak, uh, eh, bai, <laughs> bo, diru mailan, biztan da, legedia mailan, sozial mailan, sobera da, ez da zen egin beharretan, kasik, gauza batzu? Artzen dituzunak, uh, eh, atxikitzeko ere kliente artetan edo? Um, e, egia da ardura uh, enpresa txipietan eta horiek dira gure bezeroak. Uh, enpresa hondiek ez dute ez dute behar edo besteik. Eh. Ba etuzte deia, Egia, egia. Ba dituzte, Salbo espenak salbo, gara <laughs> <laughs> bat. uh, eh, eta egia, ardura berdugu dena jakin. Eh, eta, eta erringarria da erreiten duzuna, ba, kont, kontabelari gale dut. Bon. Uste dut ez dutera beti galdetzen, galde egi belea. egitxago da. Nahiago dute ez galdin. <laughs> Artako eh, erantzuna ezagutzen. Uh, Uste dut, ere, kontable, bai, denek kontablea badute zenta zinez da, zinezkoa da, gabe, gabe egitea. Baina, uh, uste dut, gauzak aldatzen ari direla ere, lehen baziren kabinete tipi hainitz, eta gerozta gehiago kabinete horiek ari dira haunditzen, ebere kopetantzian ere bai. gehiago emaiten, izan sozial mailean edo lege mailean edo, eta hola dena ukaiten aldu enpresalari batek, Lehen kontableak egiten zuen bakarrik xifreena, eta kontatzen duena da egin eta kontatzen da, ez da aurre ikusten, aldizuei bai, gerozta gehiago haidira gauzak antoratzen, eta hortako ere, da beti itxura hui hui ama kontablean ikusta joaiten iz, behar dut prestatu, behar dut, eh, beldur bat ere baute eh, kontablean ikusta joaiten dielaik. <laughs> Beldur ez dakit? Bestek ez. <laughs> <laughs> Ah, gaztak ez dira bate beldurtzen, eh? um, <laughs> bai, bai. Ipatzen zinuena, lotura iteko gazteekin. Bai. Eldu dira, baina ez dakite nundik zer nola hartu enpresa baten txortzeko? Hori errangu zinuen? Uh, eh, alors, uh, eh, enpresa sortzeko hori eh, ba, badakigu egiten, hemen uh, iparaldean, uh, badute egualdean zerbait egin, ez da bat ere erretxa egun ez da patere ertsa. Eta ego aldean, berdin da. ego aldean, eh, badute hainu uh, kontable bat eta dena egiten du. Hori badute, haxe soria eta bai. hori badute. Eta ez dute bulertzen, uh, eh, ego enpresek, hemen bada, kontabilitatea, abokatu bat, egiteko uh, uh, sozial uh, arloa uh, uh, ba. so sozial arloa segiar bai. prestatzeko kontraktua, ah, ba, hori ez dute ez dute ulertzen, egia e, ez da egetz kontraktu tipi bat, bai etu edo zazpi hori alde bon, ez da ez eta, eta hori um, ustez da Eh, traba bat eh, egiteko uh, ekonomia gehiago edo uh, egoalde eta iparalde uh, artean. Mm. Eniaut, zure aldetik, uh, gaztek, uh, ala, hori zenitzen dute, egia, Frantzia komistrazioa supizu bezala ikusten dela, egiazki, ala da, zer da, Espainia komistrazioa aize malgoagoa? Ez... Es... Nik ez dut uste eh, erresago da batean bestean eh, funtzionamendu desberniak direla eta askotan eh, bat bestearekin ez dira kompatible edo ez ditugu ezagutzen berden bezala zubiak eraikitzen. Eta hortan da zailtasuna bukaeran nik uste ekonomia oso funtzionatu, eta mugaz gendiko ekonomia, ez dute beldurrik, eta badoazte, eta kapazak gira txinarekin, edo ez dakitzen munduko erri batekin funtzionatzea, beraz, muga simple bat ezagutzen dugun bezala Euskal Herrian, e, alde batetik bestera, ba, nik uste, eh, mentalitateak ah, aldatu behar direla, askatu behar ditugula, eta apurtu ere zenta askotan ematen du ezin dela, baina guk eh, lab sindikatutik egin dugula azken urte hauetan eh, bi proposamen gainean jarri ditugu, Euskal Herriko lankode bat eh, eraiki behar dugula edo lan lege bat eraiki behar dugula, eta guk urrunago juten garela, segurantza sozialeko kode bat eraiki behar dugula. Eta nahi bat hori posible genuke gauza batzuk ezingo ditugu lortu datorren hilabeteetan. Baina guk Euskal Herritik Euskal Herrira erantzuten nahi badugu, badugu aukera. Horretarako, maien guruak behar ditugu, patronalak ere xeri behar da, eh, behar den bezala. Eta hori da guk plantatzen duguna, eta niri ustez oso simplea da, eta lehenu hartu nuen eh, adibidea, eh, oporrarena eta hori, baina badaude batzuk, begiratzen bali madugu biletik, nik uste oso antzekoak dira funtzionamenduan iparralde eta egualde, soldatak antzekoak dira, desberdinki, oke, okay, zergak desberdinki, baina antzekoak, beraz, ez da beste mundu bat eh, pentsatu behar da, apurtu behar dugula eta ireiki berri bat. Eta hori ireikitzeko nire ustez, eh, hemen, lantegiak, CPM, MEDEF eta olako sindikatak ere, onartu behar dutela, badugula gaitasuna beste zerbait ere ikitzeko, eta parean sindikatuok ere, baina lab, er, labentzat sindikatu nazionala bakarra garela, baina CGT, CFDT, FO eta olako sindikatuek ere eh, hortan kokatu behar dute burua, eta egualdekoak, ELA, eh, SK eta horiek ere hori apurtu behar dutela, eta gu hortan gabiltzan, eta nire ustez hori izango da dugun eh, alternatiba oberena. Entzulen dugu eh, Joan Blanco lotura egiteko uh, eh, iparskoalegiak, eh, Frantzia mailako arauak segitzen ditu, Nafarro eta Euskadik Espainia mailakoak. Joan Blanco biarteaneko beraz teknikalariak. Nik legedien uh, gainetik ikusten dut batzutan dela uh, enpresak edo pertsonek duten mentalitatea edo aldatu dela pizkat, txipa hori berda aldatu zen, bada muga, muga, muga psikologiko bat, ez, orduan hori horrek du egiten, batzutan mugaz gaindiko harremanetan edo trukaketetan, ba, murrizketak badirela, hor ikusten dugu, ba, enpresa batzuk badutenean zinez ADN hori edo, edo nahi hori e, eh, bestaldera edo alde batetik bestera gateko, ba, egiten dutela resago, gero batzuk eranen dute ere, hizkuntza dela e, oztopo bat, ba, justuki gu hor gira pixkat oztopo guzi horiek eh, gainditzeko e, izan hizkuntza legedia mailan ba, eh, batzutan zaitasunak bat dira, bai, e, gainera hor, itzeiten dugu hiru eskualde, eskualde eta e, goaldean bere isi berda, bada alde batetik administratiboki Nafarroa eta Euskadi naiz eta erresago da hoien artean, baina gu hor gira pixkat hori gainditzeko eta badira enpresa oso e, oso espezializatuak justuki e, gai horietan. Zure lanean jurista izan behar da edo ez da bat zure uh, <laughs> egin beharretan, badira juristak preseski enpresabako txian? Ba, ni, ni ez naiz jurista ez, baina aldiz eh, eh, nire inguruan eta nire sarean eta hiru merkataritzen artean dugun sareetan badira badira juristak, ba, merkataritza bako txian baditugu eta gainera ere, errandizudan bezalaren, eh, eh alkularitza asesoria horietan badira eh, pertsona biziki eh, kompetenteak. Mugaz gaindiko langileen atxemaiteko lotua da eh, legedia bakotxari, no, zailtasunak badira alde horretatik? Ba horre da mm, galdera bat usutan eh, egiten digutena, eh, askotan nahi dutelako alde bateko edo besteko pertsonak kontratatu. E, horre legedia aski, aski zehatza da, aski zorrotza da, baina justuki filial bat, ardatz bat edo ardara bat sortuz, um, erresten dira olako, olako gauzak. Eta e, badira galdeak e, etorkinak e, migratzailea kontratatzeko ere? Nik pertsonaki hori ez dut, ez dut ikusi ez. Geroari begira, nola ikusten duzu beraz uh, elkarlan hori, eranen dugu uh, ge geografikoki, ala, eh? Iruak eskualegian dira, eganen dugu. Mm. <laughs> batzuen dako ez, bai, bai. baina ala ere e, historikoki euskalegi hartuz eta nafarro hartuz ere, nunbait ala da, bon, geroari begira, baikorki ikusten duzu, eh, gauza horiek garatuko direla? Ba, ube dut, bai, <laughs> bai ikusi, bestera, bai, bai, bai, bai, nik berdin pentsatzen dut, eta pixkat uh, gure helburua ere da ikus da, bai olako enpresa batek eh, ikustea, ba, donosti urbilago duela bordale baino, eta beste aldean berdin, pizkat berda aldatu, uh, handudan bezala lehen txipori, eta jakin, hemen eh, berreun kilometroko erradio eh, batean, eh, eta Euskal Herri mailan bat dugula potentziala ekonomikoki, enpresa mailan, pertsonal mailan, hori hori dena eta bada asko egiteko horrein. Joan Blanko, eskertuko zeitut, eman kizurian perteak zurik. Mi zuri. Eh, Kaiolan entzuten ari zizte, Euskal Iratietan, lana arauak eta legedia, e, mugaz gendiko, ere desbaintasunak aipatzen ari gira, e, gure gomitekin, Joan Blanco e, mugaz gendiko biarteaneko teknikalaria entzun dugu, biartean hori taraziz, merkataritza eta industria gambara ezberdinek, Nafarroakoak, Ipar Euskal eta euskadikoak kudeatzen dutela, eta badugu ainez maia, kontularia, eta eniautara mendi lab sinikatuko kidea. E, Franziska Rikard, biztanda, hemen elkart artekoa, elgarrikin antolatzen baitugu saioa, Hala, eh, errandu zuk erreiten zinuena, pixka bat eh, ez ezagutza hori, eta mugak, psikologikoak, eh, edo buruetan direla, mugak? Bai, bai, Bai, bai, bon, hori mugak menan eh, bakotxak zartzen du muga nahi duen ere eta batzuk urbil dituzte, beste batzuk urunago, uste nahi patzen zen txinan ere erosketak iten altzirela, menan hageman horiek dira gehiago erosketak eta salmentak. Uh, Egiazko hagemanak, hortan behar ba, izanen da, atera bidea, sekatzea erostea baino hageman gehiago izaitea eh, beste enpresa batekin ikusteko nola lan egiten duen, eta gure prozesuak ere hobetzeko eta holako gauza batzutan. gero ahitzen nau hauena piskat, eh, joanek erranduen eh, etorkinekin ez duela, ez duela galderarik, Uh, eh, iduritzen zait, mm, langileen e, langilen arazo hori animalia baita, eta hori badu aspaldi behinan e, gerozta gehiago. Uh, iduritzen zait, badirela gure inguruan eta hemen gaindi biltzen direnak jende batzu prest lan egiteko eta finkatzeko. Eta hor, e, ez dakit gezurian haigien edo, eh, baldintza guziak eginak dira horien eh, ez e, agerian emaiteko. Eta, eta hor, ikusten dut ondoko egunetan animaleko arazo bat, zenta hor horiek pres dira lan egiteko eta berba horiek dituzte kudeatuko gure e, tokiko enpresak eta horien beharra badugu. Guemenekin badugu harreman bat uh, e, egualdeko olatu kop uh, e, federazioa eta uh, han dira kooperatifa batzu muntatzen etorkinen arteko kooperatifak. Eta uste dut, abidi bide hori biziki edera dela, uh, salbu behar ba paper historio hemen frantzian zailago dela egualdean baino, eta uste dut eh, alde hortaik ere gauzak ez direla erresten ari, eta hortako diot eh, zinez gezurrian nahi girela, zenta etorkin horiek hor ez dira gerozta gutiago izanen, baizik eta gehiago, eh, horiek ezin dute bizi beren errietan, Beharko, beharko dute Europat etorri, eta, eta hemen guk langile eskasa badugu, eta ezin dugu lan egin, ez, langile faltan baigira, gira, ordean, eh, bon, ara, ez, egia hori behar da ikusi, eta uh, agian, badakit batzuk lan egiten dutela sairoktan, eta agian, agian, atxeman entugu atera bide batzu, tipiak balima dira ere asteko behinan atera bideak atseman beharko dira. Mm, Frantziaren migrazio politika joan eta gogoro dela mm, errangabedua, azken eh, asteko aktualitateak hori erakusten du, inautara mendi, Egoaldian, edo Espainiako legeiak diak, erresten ditu etorkinen eh, kontratuak? Osta gintzat, badakita, iniz badirela, adibidez, egoaldian? Erresten ditu, nik ez dut uste legeak erresten dituenak. Nik uste eh, hori lotua da eh, Dublinetik etortzen den Dublineko akordiotik, Malagako akordiotik eta Europatik. Eh, bukaeran, eh, Europak dio migrante horiek eskatu behar dituzte paperak iditzi diren errian. Beraz, eh, geien geienak edo italiatik edo espainiatik etortzen direla eta, ba, a, ibiltzeko eta aukera gehiago lasaikita, eh, lasaiki eta libriki ibiltzeko badutela espainiol estatuan, eh, frantses estatuan baino. Hemen eh, ikusten dugula, biriziki egola purdin guruan, nola izten dituzten e, migrante guztioiek bide bazterretan. Beraz, pertsona berdina libriki bizitzen alko luke arazoriga behirunen, eta desberdinki bizitzko luke pertsona bera, endaian. Endaian eh, adibide bat emateko, baina balio du eh, garazi eh, eh, izpegitik pasatuz, eh? beraz, hori da arazoa, eta bukaeran arazo hori ez da frantxe estatua, espanol estatua da, Europako arazo bat. Eta eh, niri ustez, Europa hori saratu xara, bai, eh, Europako paktua, bai, imigrazio legea eta hori, Eta no border ikuspundu batetik, nire ustez, eh, migranteen egoera, konpondu beharko genukela, ez soilik lanetik, baizik eta eh, humanoki ere. Eta eh, nahi eta nahi ez pertsonak direla, eta hemen gauden mai inguru honetan askotan esaten dudan bezala, behar dugu lo egin, behar dugu eta behar dugu Eta migrante guzti horiek behar dute gauza berdina bizitzeko. Gutienik. Gutienez. Beraz, hortik astemalin malin bagira, debekatzen diegunean lana, lana eskubideak kentzen diegunean, kondenatzen ditugula, edo gelditzea, E, asegurantza sozialen bidez edo eh, elkartasuneko mekanismo hietatik eta prekaritate gorri-gorrian, edo delikuente bilakatzen ditugu, zenta bizitzeko behar dituzte minimo batzuk. Beraz, lana eskat, eh, kentzen diegunean, kentzen diegu bizitzeko eskubidea. Eta nik uste hortik abiatu garela eta ego eskalerrian ezberdina dela, zenta programa batzuk baditu eta nola handik sartu dira ofizialki Espainia dela, eta hortik eh, sartzen direla, Iabete batzuk pasatzen dituztela han programa batzutan sartzen direla eta iabete batzuk eta gero ematen zaie karta gorria deitzen dena eta gorri honen bitartez lana eskubidea badute. Frantses estatuak hori eh, kentzen die ez dute lana eskubidea eta beraz eh, bai ikusten dela gehiago. Zenta ego askal herrian izan beltza edo txuria eskubidea lan egiteko badutela. Frantses estatuan ez eta gehiago ikusten da. Eldu da, hiper eskualerian adibidez, legez kanpoko kontratu hainitz ikusten dituzue? Kontratok, edo kontratori gabeko lanak? bizitzeko berdutelan lan egin, zenta minimoiek berdute pagatu aiek ere bai. Eh, Utsunue bat betetzen dute ere. Hori da. Beraz, eh, lana egin berdutela edo beltzean, edo eh, beste norbaiten paperekin, edo paper faltsu batzukin, edo haien egiazko paperak, jakinez ilegala direla, eta nugusiek hortan hartzen dituztela larrisku batzuk, eta beldurra honengatik gatik, esaten zaie ez ez langile hoiei ez eta horregatik prekaritate handiagoak dira haiek besteak baino zenta nagusiek esaten dute ah, paperi gabe ezin dizut hartu eta ni elkarrizketa sozialeko lendakaria naiz azken urte hauetan eta elkarrizketa soziala bezala ba hartu genuen eh, hiru e, kontable bat eh? behar genuen norbait uh, lan egiteko, eta iruia betez egin du kontratu bat, kontablarekin ikusi genuen kontratu horiek egiteko, naiz eta derretxo hori ez genuela, baina asumituz, eta hor bai asumitu genuen labetik noski, baina ez solik, CPM, UDS, UDP sindikatekin, eta beste SFDT eta beste sindikatekin, denok batera asumitu genuen kontratu hori egin Egin dugu, moztu genuen zen, eta CDD bat soilik ematen algenuen, ez genuen aukera gehiago emateko, eta pertsona hori gaur egun baditu bere paperak. Eta orain bilakatzen du lana, kontabilearen ikasketak egin ditulako, emango ah. dizut kontaktua. Hainez <laughs> baia, bezeroen ganik, iparaldean adibidez, zometzuak nahi lukete, uh, Etorkin bat hartu eta eh, lege, frantziako legeak ezpaitu uzten, blokatuak diraz, baituzu olako Ez, uh, egun ez dut, eta mali <laughs> mali, ilegalak eh, ez du deituko galdekin. <laughs> Bai. Baina nola, solasian, eh, solasian ez duela langilerik atsemaiten maiten hori bai, bezeroa Ez, uh, ez oinu, baina dinen da, mm. baina dinen da izan dira, eh, eh, eta bada ere elkarte berri bat, hor patron solidaire, edo ez dakit nola izan bai, den, bai, bai. Eh, horiek ere entsegu batzuekin dituzte, eh, ikusiz falta zutela, eta norbaita gazi, eta asumitu, eh, ara, legez kanpo zirela, eta asazi lanian, baina geroztik, eta hori, uste dute, darmanen legeari esker, eh, mehatxu handiagoak izan dituzte, eta hori, obiatuak izan dira, pixka gibel egitea. Jakinez, gure errietan, hemen, eh, barnekaldean ere, baditugula eh, erri guzietan, etorkin batzu, mm, lan batzu egiten dituztenak, Eh, bistan ez ofiziala, bistan dena ez baita dretxo, bainan, eh, hori, hori gezurrean egira, hor zinez eh, berdugu, berdugu ahantzatu, eta bai haute ere beharko dute e, biskat guraia biskat, zenta bestenez ezin dugu eta egia parisetik e, bea egoiten bagira legeak jinditen, ez ez berdugu zerbait eraiki parlamentariekin eta ahemanak baitu zuen, preseski, gauza horiek adintzin arazteko? nik politikarekin momentuz eh, gai honen inguruan gutxi eta nik eh, <laughs> esan egin behar dugula eta nik deitzen ditut nagusiak, presdiren nagusi guzti horiek gurekin harremanetan sartzea eta eh, lan egitea. Eta horregatik permanentzia unitarioiek martxan jarri ditugu eh, irailetikona eta egiten dugu sindikatu, langilen sindikatuen artean lan bat, zimad eta etorkinekin ekin batera, eta ondo aritzen ari gira. Baina, um, elkarrizketa sozialetik ere, eh, eramaten da. Eta egin dugun esperientzia hori nik uste eh, oso positiboa izan da langilendako, baina guretzat ere, Eh, niri ustez e, tentsionatuak diren eh, lan hauek nik, uste ari, nire ikuspegi no border ontatik ere nik uste kendu barko genuke, zerretik sektore honetan bai eta sektore honetan ez, beraz hortan ere e, desorekak sortzen ditu. Bata uste sektore gehienak bai, tentsioan direla. Bara. <laughs> Eta beraz, ari gira, Elkarrizketa sozialetik, ari gira, ari naiz egunerotasunean tiratzen eta justu gaia hori hartzeko eta ikusteko nola kolektiboki, babesten alko genituzken eh, pres diren e, eh, nagusioiek. Nik nagusi batek esaten malin badit. Ni pres naiz, naiz eta ilegala izan. hartzeko langile bat, errespetatzen duen lankodeak, errespetatzen duen komenio kolektiboa edo enpresako akordioak, eta langile honek izango dela edozein langileren balditzetan niri ustez kolektiboki babestu behar dugu nagusi hori. Aldiz, batek egiten malin badugu, zur eksplotazio bat erabiltzen balin badu e, pertsona honen e, vulnerabilitatea dirua oino gehiago irabazteko salatu berdela. Baina ustez kapaza izan margira joko hortan sartzea eta nagusiek hori ulertzen balin badute, nire ustez frances estatuan ez dakit. Baina euskal herrian izan, ipar euskal herrian, ego euskal herrian, edo euskal herri osoan, kapaza izan barko gineateke hori asumitzea eta burrokatzea. Eta hori egiten balin bagenuken kolektiboki, estatua bortzatuko genuke bizkata aldatzea, eta beste gauza batzutan begiak izten dituzten bezala, hortan ere begiak itxiko dituzte. Asia da, lan hori? Asia dugu, daramatzen dugu urte bat honekin, eh, denak ados gaude, ikuspegi ontatik, tentsioen e, sektoreen arabera eta ados gira, orain, eh, nire ustez, idatzi behar dugula hori serioski, eta asumitu behar dela. Zenta, erresa da, lau parabos pertsonen artean asumitzea hori, baina gero joaten garenean, eta paperak izenpetu behar ditugunean, beti, ah, hau ezin da, ez dakiz erbetiko argudioak, puntuan aipatu dugu bezala, hortan badugula ere bai. Eta hori, eh, aurkeztu genuen duela urte bat zimadekin batera, zezein bertan, eta baziren tendentzia guztietako nagusiak hor ziren, Eh, MEDEF eh, eta garreta jaguna zen main gainean, bos minutu utzi zizkiguten esplikatzeko hori guztia, eta batzuk, etorri ziren, bai, bai, gu pres gaude, pres gaude. Baina geroztik, inorrez du hartu telefonoa ikusteko nola eseritzen genan eta dona dosten garen. E, hori zen eh, galdera, sindikatuek usul langileen aldeko ekimenak dara matzate. E, labek, zer du Eskolegiko nagusiekin? Nahi zinukete gehiago? Mm, ba, bai, gauza horiek aipatzeko adibidez, behar bat da? guk argi, argi eta garbi, guk uh, eh, alabetik aldarrikatzen dugu bertako negoziazio ere Guk nahi dugu Euskal Herrian eh, patronala eseritzea maien beste sindikatuak eseritzea maien inguruan hitz egitea, adostea eta akordio batzuk izenpetzea. Beti, gure basea dela betik obetuz lan baldintzak. Eta horretarako, 2008-tik aldarrikatzen dugun komision pariter lokal hori lanko diegoak permititzen duena eta inor ez duna aplikatzen, guk nahi dugu hori martxan jarri. Eta posible da sektore batean, posible da eh, intersektorean, bolontate politikoa faltatzen zaigu bai patronalaren partetik, bai sindikatuen partetik ere, zenta badakigu ondo zer, dagoen jokoan, baina gu pentsatzen dugu hori dela bidea. Eta ez joirik iparroskal Baizik eta Euskal Herri osoan, horregatik esaten dugunean, bai Euskal Herriko lanko bat eta segurantza sozialeko kode bat nahi dugula eraiki, ari gira herri proiektu batean eh, zerbait iraiki nahian. Baina bitartean, gure erremutik, gure herrietatik, badugula egin, eta balio du pribatuan, aipatzen dugun bezala hori guztia, baina publikoan ere, eta 2000 amazazpitik dugun herri elkargoa bera, berak ere erabaki politiko batzuk hartzen alko dituzke, gaur egun hiperskalerian ditugun funtzionario guztien lan baldintzak hobetzeko eta denak behar diren baldintzan jartzeko. Zure ustez aldatzekotan, uh, eh, Ainez Maia, zoin litaizke hobetzeko puntu nagusiak, eh, hor, bere alakoan, uh, zertan behar da zerbait obetu? Behar dira, alor, behar dira deia eh, bilkurak eta behar dira horiek segitu, hartako nik ene bezurak ez dute ongi ezagutzen eta uh, zesei uh, hori ber, lan hori berda egia. Gideak ez da ere. Lana hori berda, berda segitu. Franzisek erreiten zuen aktore guziak ere arremanetan jarri, ah, baita ez bada? Eh, eh, Mandezan CCI, CCI da kasik uh, erdi erdian eta denek ezautzen duguna. Bon, CCI nola kudeatu da? CCI da, uh, enpresek, hautatzen dituzte beren uh, eta behar dute bozkatu. Ebe, euneko amar baizik ez du bozkatzen, urte honetan, eta gutiago gehienetan. Hor ikusten da, utzi ditugula gauzak egiturak muntatzen, baina barnean diren jendeak ez ditugula segitzen. Eta hor da, arazua, behar dira jendeak segitu, behar da, bestenez ez da posibe, badira egiturak, bai beharrezkoa da, uh, enregistrement edo immatrikulazioa egin behar da, ordean CCI-ra joan behar du, le CFE, ez dakit zer, eta beharrezkoak diren gauza netzat joetengira, bainan badira ah, gauza gehiago egiten aldirenak, behin neok ez sartzen. Eta hori, utzi ditugu eta pentsatzen dut, ahemanak, eta denak, kontableekin beti horiek baitira lehenak, horiekin segitu eta agazoi duzu erraitea, erraitean, bai, behar direla sartu, bilkureta joan, ezagutu, ingurian zepasten den, hor berian dira, denak pres dira, behinan jendea ez da joiten. untsa, jendeak behar dira, untsa bideratu. Hori da pixka bat, uh, zuek mundu hori ere, uh, eh, ala, Ba, behar duzue kontulari bezala, kontable bezala, um, untxa ezagutu, e, untxa gidatzeko ere bai, klienteak. Bai, egia, guk ere, behar dugu lan hori egin, eta egetxago eh, izanen da, eta, eh, eta entzuten dut batzuetan baituzien bilkurak ere MDF eta CPM erekin, eta hori e, konten hori entzutea. hola, antzinako e, bai bai. <laughs> Bai, biltzen gira, baina e, gero bai. eh, momentuan eh, izenpetu berdenean paper bukaeran, ez da inor izenpetzeko hori da. Ba, kontabla deitu dute eta... Ez da ere, da, da beldurra, izenpetze, ba. izenpetzearen beldurra. Beraz, onartzen dugu Parisen gure sindikatuen arduradunak eseritzea, itzegitea eta dostea eta izenpetzea, baina lurraldetan ez dugu onartzen guk hori egitea, beraz, gero, gero ipatzen, ah, ni naiz nagusia eta nik erabakitzen dut, baina zuk zure igunero tasunean ez duzu ezer erabakitzen. Aplikatzen duzun beste erialdetan eta beste lurraldetan zure ordez erabakitzen dutena ari da, eh, erabakitzeko eskubide bat berreskuratu behar dugula, bai politikoki, baina baita ele sozialki eta ekonomikoki. Mm Mugaz gaindiko sindikatua da lab, uh, bestiak ez, eh, xa, o, o, ostion erriten ziren, bada mugaz gaindiko merkataritza eta industria gambara. Hori da, pixka bat gehiago behar litaikela dena sinkronizatu denen artean, eta ez bakarrik uh, eh, generat uh, CCI bat edo sindikatu bat aipatzen denean. Bai, eta, eta begiratu behar dugu, zer nahi dugun, eta zer den oberena guretzat, guretzat eta gure lujaldeen eta gure egiarentzat, Eta pentsatzen, bali madugu gauza batzuko betzen alditugula, ba, proiektu hori aurrera eramaten, eraman behar ditugu. Nik ez dut eskatuko beste sindikatu bati, ez badu lanai e, mugaz gaindiaren inguruan e, jarri, ez, ez dezala jartzen, ez da oso grabea. Ben, elkar lanean jarri daiteke, nire lana gelditzen balin bada baiona arte, eta elkarlanean jartzen malin bagida beste frantses estatuko sindikatuekin ikusteko nola guk ditugun obekuntza horiek nola aplikatuko diren beste herrietan, nire ustez hori nazioarteko lan bat dela mundu osoan egiten den zerbait kapitalismoan eta ekonomikoan eta horretarako ere baditugu arduradun nazioarteko arduradunak eta horregatik biltzen gira kortxikarrekin, guadalupekoekin estaturik ba- gabeko sindikatuan gaudela eta eta hortan ere badugu zer egin eta zer borokatu eta zer, eh, zer negoziatu. Mm -hmm. Azken itza, zuri Franziska Rikart, berroa da, ba, eman kizun unhi ondokoa ipatzeko? Bai, bai, hor ikusten da, parte hartzea beharrezkoa dela, uh, jendek behar dutela ulertu, zendako egiten diren gauzak, betiko tablea ekin egira, behinan batzutan joaiten dira, eta han eh, piskal lehizione bat bezala hartzen dute kontableak erranduena, ordean hori aplikatuko dut, ez ez, behar da ulertu, ze esplikatzen duen, eta uste dut gerozta gehiago denbora hartzen duzuela zuela bezeroekin eh, horren esplikatzeko, eta gero berak ere eraiki dezan bere proiektua, zueri esker baina berak du eraikitzen, eta hortarako parte hartzea da, eta bigarren gauza ostean aipatua izan dena da kolektiboa. Odean uste dut, ondoko aldean kolektiboaz haiko girela, zer dira proiektu kolektiboak, badira elkarte hainitz, baina gero enpresetan kolektibo gauza hori pixkat haida eh, usteltzen, eta badira ala ere adibide batzu, eta entzatuko gira biltzea gure mai inguruan, e, proiektu kolektibo batzu, enpresa moduan erabiltzen eh, e, direnak, eta hori berbat zailtasuma gehiago, jenden arteko harremana hori espaitira beti ados, jendeak, eh? batzutan badira olako tiramikak, <laughs> behinan, bon, hori aipatuko dugu bestaldean. Milesker beraz gure gomiter, eh? Ainez Maia, beraz kontularia zira. Milesker parte harturik. Miresker aramendi, labxinikatuko kidea. Miresker. Joan Blanco eren zuten ginuen, uh, eh, bihartean beraz eh, mugaz gaindiko eh, merkataritza eta industria kamarako teknikaria hor ginoen eta ondoko hilabete arte.